nagrada ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون a ko donese hrđavo djelo, njemu pripada onolika kazna koliko to hrđavo djelo, koliko je to hrđavo djelo u stvarnosti. Neki islamski učenjaci, neki komentatori Kur'ana kažu da se ovo, ove Allahove riječi men ja'a bil hasana, ko donese dobro djelo, odnose na tauhid. Ko donese riječi na sudnji dan, la ilaha illa Allah, وَمَنْ جَاءَ بِسَيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا A onaj ko donese hrđavo djelo, ko donese na sudnji dan širk, to jest ko pred Allaha Đalašanu mu izađe kao mnogobožac, onaj koji je uzvišenom Allahu pripisivo saučesnika. Imam Al-Bezar u svome musnadu zabilježio je dobro predanje, Hasan predanje, u kojem ashab Shaddad ibn Aus radijallahu anhu pripovjeda. Bili smo kod Resulullaha alaihi salatu wasalam. Posjetili smo Allahova poslanika. I kad smo ušli kod njega, on upita Hel fikum galibun, ima li među vama neko ko nije od vas? To jest, ima li među vama neko od sedbenika knjige? Ima li kršćana i židova tu? Kazali smo Allahov poslanjuće, nema niko. I zatim je Resulullah sallallahu alaihi wasalam rekao Irfa'u ejdijakum wa kulu la ilaha illallah podignite svoje ruke i kažite la ilaha illa Allah. Kaže Šeddad radijallahu anhu, mi smo to uradili. I Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam je podigao svoje ruke. Nakon nekoliko trenutaka spustio je ruke i rekao Alhamdulillah, Allahumma, ba'athteni bihadihil kelime, wa amarteni biha, wa wa'adteni alaiha al-đenne, wa innaka la tuhlifu al-mi'ad. Zatim je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam spustio ruke i rekao Allahu uzvišeni, poslao si me sa ovim riječima, poslao si me sa riječima la ilaha illallah, da ih dostavim ljudima. O amartani biha i zapovjedio si mi da ljudima to dostavim i da izvršim sve što te riječi nalažu. O va'atani alaiha al džanna i obećao si mi za uzvrat meni i mojim sedbenicima džennet wa innaka la tuhliful mi'ad a ti Allahu nećeš svoje obećanje izneviti Allah dželle šanuhu nije jedno obećao braćo a da drugo dadne nego ono što je obećao svevišnji će Allah dželle šanuhu i dati wa innaka la tuhliful mi'ad i ti nećeš svoje obećanje izneviti zatim je Rasulullah alejhi salatu vesselam rekao ebširu fe inna Allahe azza wa jalla kad gafara lakum. Radujte se, obraća se ashabima. Radujte se jer vam je Allah jalla šanu oprostio. Prvo im je rekao, podignite ruke <clears throat> i kažite la ilaha illa Allah. A i sam je to uradio. Nakon što su ashabi nekoliko trenutaka držali ruke, ispustio ih Rasulullah, zatim su oni tako uradili, onda im je rekao Rasulullah alaihi salatu wasalam, abširu fe inna Allahe azza wa jalla kad gafara lakum. Radujte se, jer vam je Allah čelašanu mu oprostio. <clears throat> Imam al-Hakim zabilježio je braćo predanje od Abdullaha ibn Amra, predanje koje je poznato u islamu kao hadithu al-Bitaka, hadis u kojem se navodi, navodi da će biti zabilježen šahadet la ilaha illa Allah na jednoj cedulji. Abdullah ibn Amr radijallahu anhu kaže da je Resulullah alaihi sallatu sallam ispričao sljedeće. Na sudnjem danu će biti pozvan jedan moj sljedbenik pred svim stvorenjima, ne vraćao samo ljudima i džinima. Resulullah kaže, ala ruhu sil halalik, pred svim stvorenjima, pred svima što je živo bilo. I onda će mu biti pokazano 99 spisa na kojima su zabilježeni njegovi grijesi. A kaže Rasulullah, svaki spis je dug onoliko koliko pogled dopire. I taj će čovjek pomisliti da je izgubljen. Pa će ga Allah Želešanu mu pitati bez posrednika. Etun kiru min hada še'en. Negiraš li bilo koji grije koji je ovdje zapisan koji vidiš? Pa će čovjek kazati da ja ovdje ne mogu negirati Allahu, gospodar moj. Zatim će ga Allah Želešanu upitati, eleke uzrun, eleke hasene, imaš li bilo kakvo opravdanje, da nam sad ponudiš ovdje, bilo šta, imaš li jedno dobro djelo, pa će čovjek kazati, nemam gospodaru, i tada će biti kombinacija, bit će nasmrt prestraden, nemam Allahu, ništa, ni opravdanje što sam to radio, ni dobro djelo, pa će mu Allah Želešanu upitati, pravedni gospodar koji nikad nikom ne čini nepravdu, reći Bela inna leke hasene, naprotiv, ti imaš dobro djevo. I onda će mu biti pokazana sedula na kojoj će pisati ašhedu en la ilaha illa Allah wa ašhedu enna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Te će riječi biti zapisane koje je izgovorio nekad na ovom svijetu. Zapisane na toj ceduli na toj, kako kažu Arapi, Arapi cedulju zovog bitaka, na kartici, bit će te riječi zapisano. I čovjek će kazati gospodaru, šta znači ova cedulja u odnosu na ovih 99 spisa na kojima je zapisano toliko je toliko vjera. Šta znači to? Šta znači riječ la ilaha illallah? Mi, braćo, često gubimo vrijeme na ovom svijetu bez poslice i upuštamo se u ono o čemu ne imamo trunku šarijaskog znanja i raspravdamo i donosimo fetve i, i čtihadimo i šta radimo. A gubimo vrijeme, ne govorimo ove riječi. La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Čovjek će upitati gospodaru šta znači ovo i šta predstavlja ova cedula u odnosu na ove spisa. Pa ćemo Allah želešanom reći danas ti se neće učiniti nepravda. Na sudnjem danu, braćo, nema nepravde nikom. Na ovom svijetu je nepravda preplavila. I mi čak jedni drugima između sebe, oni koji se pozivamo na islam, nepravdu činimo, na sudnjem danu nepravde nema. I Rasulullah kaže, alaihi salatu wasalam, tebi danas neće biti učinjena nepravda. Zatim će ta cedulja na kojoj je zapisan njegov šahadet, la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, biti stavljena na jedan tas vage, kad se budu vagala dobra djela, a na drugi tas vage 99 spisa, svaki spis seže koliko, <clears throat> svaki spis je dug koliko seže ljudski pogled. I kaže Rasulullah, fatašati siđillatu wa thekolati il bitaka. I zatim će se ti spisi svi razletiti. Neće im biti nikakve težine, a za cedulja će prevagnuti. To je, braću, riječ, ašhedu, en la ilaha illa Allah, wa ašhedu enne Muhammeden amduhu wa rasulom. Bez koje nikom dženneta nema. Bez koje nikom Allahova dželdašanu mu zadovoljstva nema. Ma koliko on govorio, ja sam dobar u duši, ja sam čestit, ja činim dobro ljudima. Huzeyfa radijallahu anhu prenosi nam sljedeći hadis. Jedrusu l-Islamu kema jedrusu vašju thaubi. Rasulullah kaže, Islam će Islam će se gubiti. Obilježje Islama će se gubiti kao što se odjeća haba. Kupimo novu odjeću, ali za tri mjeseca, za sedam, za godinu, za pet. Stidimo se obući. E tako će se islam gubiti kao što se Haba Odića kaže Rasulullah. Hatta la yudra, obratite pažnju na ovo, hatta la yudra ma sijamun, wala salatun, wala nusukun, wala sadaka. Sve dok se na zemlji ne bude znalo za post, neće niko znati da postoji post, ni za namaz, ni za obrede, ni za zeka, za sadaku. Niko ni za šta neće znati. Kaže Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam وَلَا يُسَرَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فِي لَيْلَةٍ I Allahova će knjiga u jednoj noći biti uzdignuta, bit će uklonjena sa zemlje, hatta la yabqa fil ardi minhu ayat. Tako da neće na zemlji ostati jedan jedini ajet. Ništa od islama nema. I kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem dalje: "Wa tabqa tawaifun minan nasi" الشيخ الكبير والعجوز يقولون i ostaće na zemlji <clears throat> jedna skupina ljudi, starci, oroduni starci i starice, koji će govoriti adrekna aba'ana ala hadihi l-kelimeti la ilaha illa Allah fa nahnu nakuluha. Zatekli smo svoje pretke da govore ovu riječ, da govore izričaj svjedočenja, la ilaha illa Allah, fa nahnu nakuluha i mi za njima ponadamo. Ništa nemaju ljudi, ni posta, ni namaza, ni zakata, ni obreda, ništa od Islama, samo la ilaha illa Allah. Tako Rasulullah kaže. I kad je Huzaifa radijallahu anhu ispripovijedao, kad je premio ovaj hadis nekim ljudima, jedan od njih se, jedan od njih koji se zvao Sila, obratio se Ebu Huzeifi i kaže, o Ebu Huzeifa, šta će, o Huzeifa, Huzeifa ibn Ljeman, šta će im koristiti izgovaranje da je da je ibn Allah, kad nemaju ni posta, nemaju ni namaza, nemaju obreda, sadake, ništa od Islama nemaju. Kad ga je to upitao, Huzeifa radijallahu anhu se okrenuo na drugu stranu. Pa će mu reći, nemoj me to pitati. I ovaj mu prilaze iz druge strane i kaže, što će im, hoće li im to imalo koristiti? ma tenfa'uhum, hoće li biti od koristi? Nit klanjaju, nit postaje, samo govore la ilaha ilala. Uzeifa radijallahu anhu se opet okreće na drugu stranu. A ovaj uporan opet dolazi i kare, hoće li to biti od koristi? Pa mu onda Uzeifa radijallahu anhu tri puta kaže, tu ne džihi mine nari, tu ne džihi mine nari, tu ne džihi mine nari. Ta će ih riječ sačuvati od džehennemske vatre. La ilaha illallahu. Muhammedov Resulullah. Da su nju ostavili, ne bi bili muslimani. Ali pošto nisu znali za islam, za druge obrede islama koje su ostavili i namaz, i post, i zekat, i obrede, hač, ništa od islama nema. Svi u pet, svih pet šartova islamskih su iz neznanja ostavili. I ovo je dokaz, braću, da onaj ko ne zna da je farz obavljati namaz i umre kao takav, da je umro kao musliman i da one fetve koje se izdaju za druga područja treba ostaviti tamo, a da za naše područje vrijedi ovaj hadis kojem Resulullah s.a.v. jasno to govori. Neko će kazati, dobro, to su uzeifine riječi, nije poslanik rekao, eh, la ilaha illallah, sačuvat će i žahnemske vatre. Ko kaže, tako kažemo, u pravu si. Ali Huzeifa radijalahu anhu ove riječi nije mogao izgovoriti na osnovu svoga promisljanja, da i nije čuo od Rasulullah alaihi sallatu sallam. I zato muhaddisi kažu, kad ashab kaže, kad izjavi nešto što se ne mere zaključiti na osnovu razuma, te njegove riječi imaju status poslanikovih riječi. Pa kada Abdullah ibn Amr radijallahu anhu kaže da će je dženetlije u ženetu, da će svaki dženetlije imati hiljadu sluga, A svaki sluga će obavljati različiti. Svi će on obavljati različite poslove. Kažemo, ovaj, ove Abdullahove riječi imaju status poslanikovog hadisa. Zato što to Abdullah ibn Amr nije na osnovu svog promišljanja mogo izgovoriti. Molim Allaha Želošanuhu da naše srca učvrsti na izgovaranju la ilaha illallah u životu na ovom svijetu, a pogotovo kad budemo napuštali Hadijski stručnjak Imam Al-Bazhar zabilježio je preko Ebu Hureyre radijallahu anhu poslaniku alaihi salatu salam riječi. Men kale la ilaha illa Allah nefa'athu jevmen mine dehri wa yusibuhu kable dhalika ma asabahu. Ko izgovori la ilaha illa Allah te će mu riječi jednog dana biti od koristi. Pa makar i bio bačen u džahennemsku vatru, i makar gorio određeno vrijeme u njoj. Allah nas sačuvao svoje sržbe i džahnemske vatre. Ko kaže la ilaha illa Allah, nefe'at hu jeu men mine dehri. Rasulullah kaže nekad, nekad, bit će mu riječ te od koristi. Ako bude grešnik, neće na sudnjem danu mu odmah koristiti u smislu da bude uvodjen u žennet i da bude spašan od vatre. A će doći vrijeme kada će on otrpiti kaznu koju je zaslužio iz bogovih riječi biti iz džahennama izveden i uveden u džennet. Kad nevjernici vide da vjernici, zapravo muslimani, da muslimani izlaze iz džahennama i odlaze u džennet, tada će poželjeti da su bili muslimani. Jer Allah Đalešanu mu kaže u suri Al-Hijr Rubama javaddu ladina kafaru da ukanu muslimin. Zažali će nevjernici što nisu bili muslimani. Ili poželjet će nevjernici da su bili muslimani. Kažu komentator Kur'ana tad. Kad vide da su oni nastradali, da im više iz paklene vatre nikad neće biti izlazka. Nikad za nikad. A muslimani jedan po jedan izlazi kako koji odgori svoje i provede godine i hiljade i možda i milijone godina Allah da sačuvao svoje sržbe. Odlazi u džennet i napušta džehennem zauvijek. I odlazi u džennet zauvijek. A ovi ostaju uvijek u džehennemu. E ta će poželjeti u tom trenutku, kad to budu gledali, Rubana je od tu ljedina kafaru na ukanu muslimi, ta će poželjeti da su bili muslimani. Nije, braću, dovoljno izgovarati la ilaha illallah ako čovjek ne izvrsti šartove te, te riječi. Mi znamo da postoje šartovi namaza, bez koji je namaz neispravan. Onaj ko se okrene prema kibli i klanja, svjesno, njegov namaz je batel. Onaj ko klanja bez abdesta, njegov namaz je batel, pokvaren. Nije u osnovi započeo klanjati, kamol da započne pa da bude pokvaren. Tako i la ilaha illallah ima svoje uslove. Ima svoje šartove. Prvo je da znamo šta govorimo. Da znamo šta to znači. Drugo je da kažemo la ilahe, da negiramo sve druge bogove i božanstva na ovom svijetu koji se obožavaju. I onda potvrdimo, kažemo illallah, osim Allaha. A braćo božanstva su, izađi na ulicu, vidjet će bogova lažnih kijamet. Danas je euro bog. Jer čovjek ne dolazi u džamiju zato što voli više euro od Allaha euro mu je Bog, iako će on kazati nije. Uslov je da volimo la ilaha illa Allah, da izgovorimo sa ljubavlju to, da volimo one koji te riječi izgovaraju i koji pripadaju tim riječima. Uslov je, braćo, da se povinujemo ovim riječima. A ne čovjek kaže ja izgovaram la ilaha illa Allah, šta god islam od njega traži, on kaže ja imam svoje. Onda je uslov također <clears throat> da ove riječi izgovaramo iskreno a ne da čovjek izgovara licemjerno, da nas Allah Đalašanu sačuva. Sve što budeš više na ovom svijetu, govorio la ilaha illallah, to će ti biti bolje i ovdje, a bit će ti bolje i na ahiretu. I da vršćem ovog utvora s ovom lakovim riječima, eftalu zikri, la ilaha illallah. Najbolji zikr je da čovjek izgovara la ilaha illallah sam, za sebe, kad nikog nema, a ne u društvu, a ne pogotovo u halkama u kojima ljudi, izgovarajući ove riječi, počinju se polako ljuljati, desno i lijevo, napred i nazad, pa onda tu riječ krati, umjesto da ilah ilala govore Allah, pa onda i tu riječ neuzubila tala skrate i govore Bog. I onda i to hu, što znači on, ličnu zamjenu sa lahu uskratena, huktanje na neke glasove, da nas Allah Đelašanu sačuva zavode i da nas sačuva toga da nam oduzme svoju uputu i da nas unesreći nakon što nas je usrećio.